13 skirsnis Bet atsirado spekulacijos demonas, numatė šalia daržo gatvę, kuri turėjo rungtiniauti su didžiulė Paryžiaus arterija vadinama Sent Honore priemeščių. Kadangi ta nauja gatvė, geležiniais poliruotos lenteliais dėka dar prieš savo atsiradimą gavusi pavadinimą, turėjo būti užstatyta, daržas buvo parduotas. Bet kai turima reikalo su spekulacija, žmogus varsto, o pinigas viską savaip sunarsto jau pakrikštyta gatvė mirė lopšyje. Daržo pirkėjui, paklojusim už jį nemažai pinigų, nepasisekė iškišti jo už norimą sumą. Ir laukdamas kainų pakilimo, kuris anksčiau ar vėliau su kaupu turėjo atlyginti praeities nuostolius ir benaudaus įdėtą kapitalą, jis išnuomojo sklypą daržininkams už 500 frankų per metus. Taigi, už savo kapitalą jis gauna tik pusę procento, O tad labai kuklu mūsų laikais, kai daugelis lupa po 50 procentų ir dar mano, kad pinigai duoda menkas pajamas. Šiaip ar taip, sodo vartai, kurie kitados buvo į daržą uždaryti ir jų kengės eida rūdys. Maža to, kad niekingi daržininkai vulgariais žvilgsniais nedrįstų bjauroti aristokratiško sodo, vartų grotos per šešias pėdas nuo žemės buvo apkaltos lentomis. Tiesa, lentos netaip jau sandariai suleistos, kad nebūtų galima žvilgtelėti pro plyšį, bet tas namas, garbingas namas ir nebijo nekuklių žvilgsnių. Tame darže vietoj kopūstų, morkų, ridikėlių, žirnių ir aguročių auga aukštoji liucerna. Vienintelis liudytojas, kad kažkas dar atsimena šią užmirštą vietą. Žemi varteliai į numatytą gatvę yra vienintelis įėjimas į tą aptvertą sklypą, kurį nuomininkai neseniai visai metė, nes jis nederlingas ir štai jau savaitė neduoda ne tik pusės procento pajamų, bet visiškai nieko. Iš namo pusės virš tvoros nusvirė mūsų jau minėti kaštonai, bet tai nekliudo kitiems vešliems ir žydintiems medžiams įkišti į tarpus oro ištroškusią savo šakas. Viename kampe, kur pro tankį lapyje vos prasiskverbė šviesa, platus akmeninis suolas ir sodo kėdės liudyja, kad čia yra susitikimų vieta arba pamėgtas kurio nors namų gyventojų prieglobstis. Tas namas nuo čia per šimtą žingsnių ir vos įžiūrimas pro žalę tankmę. Žodžiu, ši nuošali vietelė buvo pasirinkta dėl to, kad čia niekada nebūdavo saulės ir amžinai viešpatavo vėsa, kurios nestikdavo net karščiausiomis vasaros dienomis ir čiulbėdavo paukščiai. Be to ji buvo tolokai ir nuo namo, ir nuo gatvės, nuo kasdieninių rūpeščių ir triukšmų. Vienos iš karščiausių dienų pavakare, jų pavasaris buvo padovanojęs Paryžiaus gyventojams, ant tų akmeninio suolo gulėjo knyga, skėtis, pintinėlį, pradėta siuvinėti Batistos karelį – o netoli suolo prie lentomis užkaltų vartų stovėjo mergina ir pasilenkusi pro plyšį žiūrėjo į mums pažįstamą tuščią daržą. Beveik tuo pačiu metu tyliai atsidarė daržų varteliai ir įėjo aukštas, tvirtas jaunuolis, apsivilkęs nebaltintos drobiais palaidinę, užsidėjęs aksominę kepurę, tačiau jo ūsai barzda ir juodi plaukai buvo kruopšiai prižiūrimi ir truputį nesiderinu su tuo liaudišku apsirengimu. Skubiai apsidairęs, ar niekas jo neseka, jis uždarė vartelius ir sparčiai žingsniais nuėjo link vartų. Pamačiusi tą, kurio laukė, bet matyt netaip apsirengusiu, mergina įsigando ir atšoko atgal. Vis dėlto atvykėlis, metis įsimylėjėlio žvilgsnį, pro tvoros plyšį pastebėjo, kaip šmeikštelėjo baltą suknelį ir ilgą žydrą juostą. Jis pribėgo prie vartų ir prikišo prie plyšio lūpas. Nebijokite, Valentina, tarė jis, čia aš – Mergina priejo arčiau. O ponė, kodėl jūs taip vėlai šiandien? Tarė ji. Juk žinote, jog netrukus pietus ir man reikia daug diplomatijos bei atsargumo, kad ištrūkčiau nuo pamutys, kuri seka kiekvieną mano žingsnį, nuo kambarinys, kuri mane šnipinėja, nuo brolio, kuris man įgrįsta, kad ateičiau čia su savo siuviniu. Bijau dar negreit jį baigsiu. Kai man paaiškinsite, kodėl pavėlavote, turėsite pasakyti, ką reiškia šis kostiumas, dėl kurio iš pradžių jūsų net nepažinau. Mieloji Valentina, atsakė jaunuolis, jūs tokia nepasiekiama mano meilė, kad nedrįstu jums apie ją kalbėti. Ir vis dėlto, kai jūs pamatau, negaliu iškesti jums nepasakęs, kad jūs dievinu. Ir mano paties žodžių aidas paskui švelniai glaustų man širdį, kai jūsų nebematau. O dabar ačiū jums už išbarimą Jis žavus, jis rodo ne tai, kad jūs manęs laukite, šito aš nedrįstu sakyti, bet kad apie mane galvojote. Norite sužinoti, kodėl pavėlavau ir kodėl taip apsirengiau. Aš jums tai bematant pasakysiu ir tikiuosi, kad man atleisite. Aš įsirinkau profesiją. Profesija? Ką jūs to norite pasakyti, Maksimilianai? Argi mes tokie jau laimingi, kad galėtume juoktis iš to, kas mus liečia? Gink dievė juoktis iš to, kas man brangiau už gyvybę, atsakė jaunuolis. Bet man įgryso bastytis po dikinės ir karsėtis per tvoras, ir aš iš tikrųjų baiminausi minties, kad jūsų tėvas kada nors mane atiduos į teismą kaip vagį, o tai užtrauktų gėdą visai prancūzų armijai. Be to būkštauju, kad gali sukelti rimtų įtarimų nuolatinis spahių kapitono lankymasis tose vietose, kur nėra jokios net mažiausios apgultos tvirtovės ir jokio forto, kurį reikėtų ginti. Užtat pasidariau daržininku ir apsivilkau savo profesijai tinkamą drabužį. Kokia beprotybė? O ne. Aš manau, kad tai pats protingiausias poelgis per visą mano gyvenimą, nes jis mums garantuoja saugumą. Tai paaiškinkite, kas yra. Prašau, aš buvau pas šio daržo savininką. Sutartis su senuoju nuomininku baigėsi, dabar aš jį įsinuomojau. Visa ta liucerna dabar mano. Niekas nekliudo pasistatyti man tarptų žolių palapinę ir gyventi už 20 žingsnių nuo jūsų. Aš laimingas ir nesitveriu iš džiaugsmo. Ar suprantate, Valentina, kad visą tai galima nusipirkti už pinigus? Neįtikima, ar ne? Ir ta palaima, laimė, džiaugsmas, už kuriuos aš atiduočiau dešimt savo gyvenimo metų, man te kainuoja, spėkite kiek, 500 frankų per metus, mokant kas trys mėnesiai. Taigi, matote, daugiau man nėra ko bijoti. Aš čia namie, aš galiu pasistatyti prie tvoros kopečias ir žiūrėti į jūsų sodą. Nebijodamas jokių patrulių, turiu teisę kalbėti jums apie savo meilę, jeigu tik jūsų išdidumas nebus papiktintas, kad tą žodį tarė vargšų padienio darbininko lūpos, ant kurio pečių ir galvos prasta palaidinė ir kepuriai. Džiugiai nustebusi Valentina šūktelėjo, paskui staiga, tartum pavydo debesėlis netikėtai būtų aptraukęs jos širdį nutvieskusi saulės spindulį, ji liūdnai tarė. Dabar mes būsime per daug laisvi, Maksimilianai. Aš bijau, kad mūsų laimė pagunda ir jeigu piknaudžiausime savo saugumu, ji mus pražudys. Kaip galite taip kalbėti? Juk nuo to laiko, kai jūs pažįstu, kiekvieną dieną įrodau, kad savo mintis ir savo gyvenimą palenkiau jūsų gyvenimu ir jūsų mintims. Kas jums įdėgė pasitikėjimą manimi? Mano garbė, argi netiesa? Jūs man sakėte, kad jums kelia baime nesuprantama grėsinčių pavojaus nuojauta ir aš pasiūliau jums savo pagalbą bei atsidavimą. Iš jūsų nereikalaudamas kitokio atlyginimo, tik laimys jums tarnauti. Argi nuo to laiko nors vienu žodžiu ar nors vienu maustu daviau dingsti jums gailėtis, kad mane išskyrite iš visų tų, kurie būtų buvę laimingi už jūs mirti? Jūs man, vargšas kūdikį, pasisakėte, kad esate sužadėtas su ponu Despine, kad ta santuoka buvo nuspręsta jūsų tėvo, vadinasi neišvengiama, nes pono Devilforo sprendimai kieti kaip geležis. Ir kągi, aš likau šešėlyje, visas viltis sudėjau ne į savo valią, ne į jūsų, o į apvaizdą, į dievą. Ir jūs mylite mane, Valentina, gailitais manęs, pati man tai sakėte. Ačiū Jums už tuos neįkainojamus žodžius ir prašau nors retkarčiais juos pakartoti. Tai duos man jėgų apie nieką kitą negalvoti. Va šitai ir suteikė Jums drąsos, Maksimilianai. Šitai padarė mano gyvenimą ir džiaugsmingą, ir nelaimingą. Aš net dažnai save klausiu, kas geriau – sielvartas, kurį man teikia pamutys griežtumas ir aklajus meilį savo sūnui, ar kupina pavojų laimį, kurią patiriu jos matydama. Pavojų, sušuko Maksimilianas, kaip galite ištarti tokį žiaurų ir neteisingą žodį? Ar kada matėte nuolankesnį vergą už mane? Jūs man leidote kartais su jumis kalbėtis, bet uždraudėte susitikinėti su jumis. Aš nesipriešinau. Nuo to laiko, kai suradau būdą įlysti į šį daržą, kalbėti su jumis pro šiuos vartus – Žodžiu, būti taip arti jūsų, jūsų nematydamas, sakykite, ar bent kartą prašiau leisti paliesti pro šias grotas jūsų drabužių kraštelį. Ar bandžiau nors iki peršokti per šią tvorą juokingą kliūtį jaunam ir stipriam žmogui. Argi kada nors priekaištavau jums už griežtumą ir kalbėjau apie savo troškimus? Aš surištas savo pažadu kaip senoviais laikų riteris – Prisipažinkite nors tai, kad nelaikyčiau jūsų neteisinga. Tai tiesa, tari Valentina, iškišusi pro dviejų lentų plyšį piršto galiuką, kurį Maksimilianas palėtė lūpomis. Jūs garbingas draugas. Bet taip elgėte į savo interesų naudai, brangus Maksimilianai. Jūs gerai žinojote, kad tą dieną, kai vergas pasidarys reiklus, jis visko neteks. Jūs man žadėjote brolišką draugystę, man, kuri neturi bičiulių, man, kurią tėvas užmiršo, o pamotė persekioja, man, kurios vienintelį paguoda sustingia senis, nebylus, šaltas. Jis negali pajudinti rankus, kad paspaustų mano ranką. Jis su manim kalba tik akimis ir jo širdyje turbūt išlikęs man truputis šilumos. Taip likimas karčiai iš manęs pasijuokė, Jis padarė mane priešų ir auka tų, kurie už mane stipresni. O draugo ir parama paliko man lavoną. Iš tikrųjų, Maksimilianai, aš esu labai nelaiminga. Ir jūs gerai darote, kad mylėdamas mane galvojate apie mane, o ne apie save. Valentina, atsakė Maksimilianas labai jaudindamasis. Aš nesakau, kad myliu tik jūs pasaulyje, nes myliu ir savo seserį, ir svainį, bet tai švelni, rami meilė visai nepanaši į mano jausmą jums. Kai galvoju apie jūs, mano kraujas verda, krūtiniai kilnojasi, širdis daužosi lyg pakvaišusi. Su ta jėga, aistra, ant žmogiška gale aš mylėsiu jūs. Bet tą dieną, kai man pasakysite, aš atiduosiu visą tai jūsų laimiai. Sako, Franco Depinė nebus dar metus, o per metus kiek gali pasitaikyti laimingų progų, kiek palankių aplinkybių. Vilsimės, viltis tokia graži, tokia saldi. Valentina, jūs man prikaišiujate egoizmą, o kas jūs man buvote? Puiki ir šalta skaičiaus Veneros statula. Ką jūs man žadėjote už mano atsidavimą, paklusnumą, santūrumą? Nieko. Ką jūs man dovanojote? Trupinius. Jūs man pasakojate apie poną Depinę, savo sužadėtinį, ir dūsaujate pagalvojusi, jo kada nors priklausysite jam. Klausykite, Valentina, nejaugi tai viskas, kas yra jūsų sieloje. Aš atiduodu jums savo gyvybę, savo sielą, tik jums vienai plaka mano širdis. Ir kai visut visas priklausau jums, kai mintyse kartuoju savo, kad numirsiu, jeigu jūsų neteksiu. Jūsų net negazdina mintis, kad priklausysite kitam. Valentina, Valentina, jeigu būčiau jūsų vietoje, jeigu jausčiau, kad mane kas nors myli taip, kaip aš jūs myliu, jau šimtą kartų būčiau padavęs savo dešinę pro šių grotų virbus ir paspaudęs nelaimingąją Maksimilianui ranką, sakydamas, aš jūsų, tik jūsų Maksimilianai, ir šitame pasaulyje, ir aname. Valentina nieko neatsakė, bet jaunuolis išgirdo, kad ji dūsauja ir verkia. Jis iš karto atsikvošėjo. Valentina, Valentina, sušuko jis. Užmirškite mano žodžius, jeigu jūs įskaudinau. Ne, atsakė ji. Jūsų žodžiai tiesa. Bet argi nematote, kokia aš nelaiminga ir vieniša, aš gyvenu beveik svetimuose namuose – nes mano tėvas man beveik svetimas. Štai jau dešimt metų, kas dieną, kas valandą, kas minutę, mano valia slopina geležinį mano valdovų valia. Niekas nemato, kiek aš kenčiu ir šitai sakau tik jums. Atrodo, tartum, visi man geri, visi mane myli, bet iš tikrųjų visi man priešiški. Žmonės sako, ponas Devilforas pernelyg rimtas ir pernelyg griežtas, kad parodytų savo dukteriai didelį švelnumą bet ji turi būti laiminga, kad ponė de Vilfort atstoja jai motiną. Žmonės klysta. Tėvas man visiškai abejingas, o pamati manęs labai nekenčia ir ta neapykanta juo baisesniai, kad ji nuolatos pridengiama šypsena. Jūsų neapkesti, Valentina, kaip galima jūsų neapkesti? Deja, bičiulė, tari Valentina, aš turiu pripažinti, kad jaus neapykanta man kyla iš natūralaus jausmo ji dievina savo sūnų, mano brolį Eduardą. Na ir kas? Nors ir tiesa, bet čia įsipainiojęs pinigų klausimas. Man rodos, kad tą neapykantą žadina kaip tik šitai. Ji pati neturi jokio turto, o aš gavau didelį palikimą po savo motinos mirties, ir šis turtas dar padidės, kai kada nors tapsiu ponų desenmeranų paveldėtoje. Taigi, man rodos, ji pavydė. Dieve mano, jeigu galėčiau atiduoti jai pusę savo turto, kad tik man būtų leista pasijusti savo tėvų namuose tikrą dukterimi. Žinoma, aš tučto jau tai padaryčiau. Vargšiai Valentina. Taip, aš jaučiuosi sukaustėta ir tuo pat metu tokia silpna, kad man rodus, tarsi tie pančiai mane laiko ir aš bijau jų netekti. Bet to mano tėvas ne iš tų žmonių, kurių galima nepaklausyti. Jis įsakinėja man, įsakinėja jums ir net pačiam karaliui, nes jis stiprus dėl savo nesuteptaus praeities ir dėl beveik nepriklausomos padėties. Prisiekiu jums, Maksimilianai, aš nestausiu į kovą, nes bijau pražudyti jūs draugė su savimi. Vis dėlto, Valentina, tari Maksimilianas, nereikia nusiminti ir žiūrėti į ateitį taip niūriai nusiteikus. Mano bičiulė, aš sprendžiu apie ją iš praeities. Bet klausykite, nors aristokratų požiūriu aš ir nesu ypač puikiai partija. Vis dėlto daugeliu atžvilgių priklausau tai visuomeniai, kurioje jūs gyvenate. Praėjo tie laikai, kai Prancūzijoje buvo dvi Prancūzijos. Monarchijos laikų diduomeniai susiliejo su imperijos didikais. Jie ties aristokratija susigiminiavo su patrangų aristokratija. O aš priklausau pastarajai. Armijoje manęs laukia puikiai ateitis – Turiu nors ir nedidelį, bet nepriklausomą turtą. Pagaliau mūsų krašte visi prisimena ir gerbė mano tėvą kaip vieną iš tauriausių komersantų, kokie tik kada nors gyveno. Aš sakau mūsų krašte, Valentina, nes jūs irgi beveik iš Marselio. Neminėkite Marselio, Maksimilianai, vien tas žodis man primena mano gerąją motiną, tą visų apraudotą angelą, kuri neilgai saugojo savo dukterį žemėje bet aš tikiu, tebe saugau ją, nenuleisdama nuo jūs akių iš amžinausių savo buveiniais. Ak, Maksimilianai, jeigu vargšė mano mama gyventų, man nereikėtų nieko bijoti. Aš pasakyčiau jai, kad jūs myliu ir ji mus apgintų. Deja, Valentina, jeigu būtų ji gyva, kalbėjo Maksimilianas, aš jūsų nepažinočiau nes jūs pati sakėte, kad būtumėte laiminga, o laiminga Valentina nemalonėtų į mane atkreipti dėmesio. Ak, mano bičiulė, sušuko Valentina, dabar jūs neteisingas man, bet pasakykite. Ką pasakyti? Paklausė Maksimilianas, pastebėjęs, kad Valentina dvėjoja. Pasakykite, toliau kalbėjo mergina, ar kada nors Marselėje nebuvo kokio nesusipratimo tarp jūsų tėvo ir mano? Ne, neteko girdėti, atsakė Maksimilianas, nebent tai, kad jūsų tėvas buvo daugiau negu uolus burbonų šalininkas, o mano tėvas buvo ištikimas imperatoriui. Aš manau, kad čia buvo vienintelis jų nesutarimas. Bet kodėl to klausėte, Valentina? To jau paaiškinsiu, atsakė mergina, jums reikia viską žinoti. Tai įvyko tą dieną, kai laikraštyje buvo paskelbta apie jūsų pakelimą garbės legiono ordino kavalieriumi. Mes visi buvome pas senelį nuartyje. Ten buvo ir danglaras. Žinote tas bankininkas, kurio arkliai už vakar vos neužmušė mano pamotiais ir brolio. Aš skaičiau savo seneliui laikraštį, o kiti svarstė paneliais danglar vestuvės. Kai prieėjau vietą, kur buvo rašoma apie jūs ir kurią jau žinojau, nes iš vakarėse rytą buvote man pranešęs tą malonę naujieną, pasijutau labai laiminga ir buvau labai susijaudinusi, nes reikėjo garsiai ištarti jūsų vardą. Ir tikrai būčiau jį praleidusi, jei nebūčiau bijojusi, kad mano nutilėjimą visi gali blogai suprasti. Taigi sukaupiau drąsą ir perskaičiau jį. Mieloji Valentina. Ir vos tik jūsų vardas buvo ištartas, mano tėvas atsigrėžė. Aš buvau taip tvirtai įsitikinusi, kad jūsų vardas parblokš visus kaip griaustinio trenksmas. Matote, kokia aš kvaila. Jog man pasirodė, kad mano tėvas ir ponas Danglaras krūptelėjo. Manau, kad man tai pasivaideno. Morelis? tarė tėvas. Pala, pala, jis suraukė antakius. Ar tik ne iš tų Marselio Morelių užkėtėjusių bonapartistų, kurie mums tiek nemalonumų pridarė 1815 metais? Taip, atsakė Danglaras, man rodos, kad jis buvusio laivų savininko sūnus – Šit kaip, tarė Maksimilianas. Valentina, kągi pasakė jūsų tėvas? Baisų dalyką, aš net nesiryštų jums pakartoti. Vis dėlto pasakykite, šipsodamasis paprašė Maksimilianas. Jų imperatorius, toliau kalbėjo jis suraukę santakius, mokėjo jiems, visiems tiems fanatikams, rasti vietą. Jis juos vadino patrankų meisa ir tai buvo tinkamas vardas – Aš džiaugiuosi matydamas, kad naujoji vyriausybė vėl griebėsi to išganingo principo. Jeigu ji vien dėl to išlaikė Alžyrą, aš sveikinu vyriausybę, nors Alžyras mums ir brangiai kainavo. Iš tikrųjų, tai gana šiurkšti politika, tarė Maksimilianas, bet nerauskite, mieloji draugė, dėl to, ką pasakė ponas Devilforas. Mano tėvas čia nenusileisdavo jūs iškių ir nuolat kartaudavo – Negaliu suprasti, kodėl imperatorius visada taip protingai besielgiantis nesurenka pulko iš teisėjų ir advokatų ir nepasinčia jų į priešakinės pozicijas. Jūs matote, mieloji Valentina, abipusiais vertus viena kitos ir savo žodžių išraiškingumu ir minkšta širdiškumu. O ką Danglaras atsakė į karališkųjų prokurorų išpolį? Jis, kaip paprastai nusijokė, tuo niuriu juoku, kuris man atrodo nedžiaurus – o po valandėlis jie atsistojo ir išėjo. Tik tuomet aš pastebėjau, jog senelis labai susijaudinęs. Reikia jums pasakyti, Maksimilianai, kad tik aš viena pastebiu, kada vargšas paralitikas jaudinasi. Aš supratau, kad tas pokalbis padarė jiems slaugų įspūdį, juk į vargšą senelį jau niekas nebekreipė dėmesio. Smerkė jo imperatorių, o jis, matyt, jam buvo fanatiškai atsidavęs. Jo vardas imperijos laikais iš tikrųjų buvo vienas iš garsiausių, tarė Maksimilianas. Jis buvo senatorius ir, kaip žinote, Valentina, o gal ir nežinote, dalyvavo beveik visuose bonapartistų samoksluose restauracijos metu. Taip, aš kartais girdžiu pašnipždomis apie tai kalbant, ir man atrodo keista. Senelis bonapartistas, tėvas rojalistas, keista ar ne? Taigi aš atsigrėžiau į jį, akimis jis parodė man laikraštį. Kas jums, senelį, paklausiau, jūs patenkintas? Jis man mirktelėjo, kad taip. Ar tuo, ką mano tėvas sakė, pasidomėjau aš. Jis padarė ženklą, kad ne. Tuo, ką sakė ponas Danglaras, jis vėl padarė ženklą, kad ne. Vadinasi, tuo, kad ponas Morelis, aš nedrįsau ištarti Maksimilianas, pakeltas garbiais legiono ordino kavalieriumi. Jis padarė ženklą, kad taip. Tikėkite manim, Maksimilianą, jis buvo patenkintas, kad jūs pakėlė garbiais legiono ordino kavalieriumi. O jis juk nepažįsta jūsų. Galbūt tai jo beprotybės požymis, nes sako, kad jis ima svaikėti, bet jis man suteikė daug džiaugsmo tuo savo taip. Kaip keista, susimastęs tarė Maksimilianas. Vadinasi, jūsų tėvas nekenčia manęs, o senelis priešingai. Koks keistas dalykas taus politiniai simpatijos ir antipatijos. Tyliau, staiga šūktelėjo Valentina, slėpkiteis, bėkite, kažkas ateina. Maksimilianas griebė kastuvą ir ėmė negailestingai kasti liucerną. Panelė, panelė, šaukė kažkino balsas anapus medžių. Pone de Vilfor jūs kviečia, atvyko svečias. Svečias, susijaudinusi, paklausė Valentina, kasgi tai galėtų būti – Žymus didikas, sako kunigaikštis, grafas Montekristas. Einu, einu, garsiai atsakė Valentina. Išgirdęs tą vardą, krūptelėjo kitapos tvoros esantis žmogus, kuriam Valentinos einu, einu, būdavo atsisveikinimas po kiekvieno jų pasimatymų. Šit kaip, pagalvojo Maksimilianas ir susimastęs atsirimi į kastuvą. Kaip grafas Montekristas susipažino su Vilforu. 16 skyrius Toksikologija Tai iš tikrųjų buvo grafas Montekristas atvykęs pas ponę de Villefort atsilyginti už karališkųjų prokurorų vizitą. Ir visiškai suprantama, kad išgirdę tą vardą visi namai subruzdo. Pone de Villefort, kuri tuo metu, kai jai buvo pranešta atvykus svečia buvo svetainėje, tučto jau pasiunti pakviesti sūnų, kad berniukas galėtų dar kartą padėkoti grafui. Edvardas, per tas dvi dienas prisiklausęs šnekų apie įžymų jį asmenį, pagnopstom atlėkė. Bet ne dėl to, kad būtų buvęs paklusnus ir būtų norėjęs padėkoti grafui, o iš smalsumo ir įterpti kokio nors kvailo žodelio, po kurio kiekvieną kartą motina sušukdavo. Ak, koks nepakenčiamas vaikas, bet negaliu ant jo pykti, jis toks protingas. Pasisveikinęs, grafas pasiteiravo apie poną Devilforą. Mano vyras pietauja pas poną Šancelyje, atsakė jaunoji moteris. Jis ką tik išvažiavo ir aš esu tikra labai gailėsis, kad neturėjau laimės jos pamatyti. Du svečiai, kuriuos grafas rado svetainėje ir kurie ryte rijo jį akimis, atsistojo ir valandėlę padelsė ne tiek iš mandagumo, kiek iš smalsumo išėjo. O ką veikia tavo sesuo Valentina? paklausė ponė de Vilfor Eduardą tegul ją pakviečia, kad galėčiau supažindinti su ponu grafu. Jūs turite dukterį, ponę, paklausė grafas, bet ji tikriausiai dar visai kūdikis. Tai pono de Vilforo ir pirmosios jo žmonos duktei suaugusi graži mergina. Bet melancholiška, įterpė mažasis Eduardas, peždamas papūgai iš uodegos plunksnas, kuriomis norėjo papuošti savo skrybėlę. Puiki papūga, tupėdama ant paauksuotos kartelės iš skausmo klykį. Pone de Vilfor pasitenkino tarusi, nutilk, Eduardai. Paskui ji pridūrė. Šis mažas vėja vaikis beveik neapsirinka. Jis kartuoja, ką girdėjo mane daug kartų su širdgila sakant. Paneliais de Vilfor charakteris, nors mes ir stengiamės ją išblaškyti, yra tylus ir linkęs į liūdėsi, o tad iš dalies kenkia jos grožiai. Bet ji neteina, Eduardai, pažiūrėk kodėl. Todėl, kad jos ieško ten, kur jos nėra. O kur jos ieško? Pasenelį nuartie. Tu manai, kad jos ten nėra? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, jos ten nėra, atsakė Eduardas dainuodamas. O kur ji yra? Jeigu žinai, tai sakyk. Ji prie didžiųjų kaštonų, atsakė išdykėlis vaikiščias, nepaisydamas motinos griežtų žodžių ir šerdamas gyvas musės papūgai kuri matyt mielai smaguriavo šitais vabžiais. Pone de Vilfor jau siekė skambučio, norėdama pasakyti kambarinai, kur yra Valentina, bet staiga į kambarį įėjo ji pati. Valentina iš tikrųjų atrodė liūdna ir atidžiau įsižiūrėjus buvo galima pastebėti, kad ji neseniai verkė. Valentina, su kuria mes skubėdami pasakoti supažindinome mūsų skaitytojus, neaprašė jos išorės, buvo aukšta, grakšti maždaug 19 metų mergina. Šviesiai kaštoninių plaukų, tamsiai mėlynų akių, jos eisena buvo kupina ilgesingo nuovargio ir to nepalyginamo grakštumo, kurio pasižymėjo jos motina. Plonos baltos rankos, perlamutrinis kaklas, rausvis kruostai iš pirmo žvilgsnių darė ją panašią į gražias anglės, kurios poetiškai lyginamos su gulbėmis, besigėrinčiomis savimi vandens veidrodėje. Ji įėjo ir pamačiusi šalia pamatį svetim šalį, apie kurį jau tiek buvo girdėjusi, nusilenkė jam be jokio jaunos merginos maivimuose, nenuleisdama akių, bet su tokia gracija, kad grafas dar įdėmiau pažvilgė į ją. Jis atsistojo. Paneliai de Vilfor, mano podukra, tarė ponė de Vilfor Montekristui, atsiloždama į sofos pagalvėlės ir ranka rodydama grafui Valentiną ir grafas Montekristas, Kinijos karalius, Kohinchinų imperatorius, tarė mažasis nutrūkt galvis iš padilbų spoksodamas į seserį. Šį kartą ponė de Vilfor išbalo ir jau buvo bepykstanti ant šeimos rykštės, vadinamos Eduardu. Bet grafas tik nusišypsojo ir rodos švelniai žvilgtelėjo į vaiką, o tai pripildė motino širdį neapsakomo džiaugsmo. Bet, ponė, tarė grafas, atnaujindamas pokalbį ir žiūrėdamas čia į ponę de Vilfor, čia į Valentiną. Man rodos, aš jau esu turėjęs garbės kažkur matyti jūs ir panelę de Vilfor. Mano galvoje jau šmėkščiojo ta mintis, o kai įėjo panelį, jos vaizdas į saulės spindulys nušvietė man miglotą prisiminimą. Atleiskite, kad drįstu tai pasakyti. Kažin, nes panelį de Vilfor nemėgsta žmonių ir mes retai kur išvykstame – atsakė jaunoji moteris. Aš esu matęs panelę de Vilfor ne žmonyse, kaip ir jūs, ponė, ir šį žavingą išdykėlį. Paryžiaus aukštuomenys visai nepažįstu, nes kaip rodos turėjau garbės jums pasakyti, esu Paryžiuje vos keletas dienų. Ne, jeigu leisite man priminti, palaukite. Grafas prisidėjo ranką prie kaktos, tartų norėdamas prisiminti. Ne, tai buvo laukia, tai buvo, nežinau. Man kažkodėl tai siejasi su giedra, saulėta diena, tartum kažkokie bažnytiniai šventi. Panelį de Vilfor turėjo rankose gėlių, berniukas vaikiai suode gražų povą, o jūs sėdėjote pavėsinėje apsivijusioje vienų genojais. Padėkite man, ponė. Negi tai, ką sakiau, nieko jums neprimena? Ne, iš tikrųjų nieko, atsakė ponė de Vilfor. Aš esu tvirtai įsitikinusi, kad jeigu būčiau kur nors jūs sutikusi, jūsų paveikslas nebūtų išdėlės man iš atminties.